і погано робив. Ірина раптом підвелася. Попливли на той берег, запропонувала. В його очах майнула тінь вагання. Він не дуже гарно плавав, але отказав попливли. Вони склали одяг під кущем і зайшли у воду. Ірина одразу ж пішла на вимашки. Він плив по собачому намагаючись не відстати, але економити сили. Попереду миготіло її довге тіло, а внизу чорніла глибінь, про яку намагався не думати. Він і так хвилювався. Їх дуже швидко зносило вниз. Вони ледве сягли середини, а одежі позаду вже не було видно. Василь Васильович дихав рівно пильнував оком дружину. Вона все ще йшла на вимашки, але її руки зводилися все важче, все повільніше. Незабаром він наздогнав її і поплив поруч. В просвітлених сонцем струменях рожево світився її купальник. Йому чомусь було дивно бачити Ірину і себе в цьому могутньому потоці шкодував, що піддався на її підмову. Навіть хотів сказати, не сказав. До берега ще було далеко. Тепер він намагався пливти на лівому боці, підгрібаючи під себе воду лівою рукою. Права тим часом відпочивала. Він би ліг на спину, відпочив би зовсім. Але тоді їх би рознесла вода. Її губи були стиснуті. Погляд спрямований уперед, але раптом вона глянула на нього і сказала: Я більше не можу. Пливи сам. Спочатку він подумав, що вона жартує. Раніше йому здавалося, що утопленики неодмінно кричать і хапаються за тих, хто знаходиться поблизу. Отож її спокій і ввів його в оману але, мабуть, він і врятував їх. А що я скажу у відділі кадрів? У наступну мить зрозумів, що вона справді тоне. Рухи її стали мляві. Обличчям перебігла гримаса болю. Пливи, я ти Ірино, молодець, сказав він. Добре, що не панікуєш а сам гарячково думав, як їй допомогти. Він пам'ятав, як солдатами в армії вчилися вони рятувати утоплеників. Тоді в них нічого не виходило. То було майже неможливо волокти на собі товариша, хоч він і не чіплявся за тебе. Я тебе підтримаю, а ти перепочивай. Підвів під неї праву руку, підважив її під живіт легше. Воруши руками помаленьку. За півхвилини відчув, що ліва рука втомилася, що й сам занурюється. Тримайся, я запливу з того боку. Тепер підтримував її лівою рукою, загрібав правою. Василю, витиснула вона крізь стіплені зуби. Це я глупота. Мовчи наказав він, воруши ногами. Вже близько. Я перевернусь на спину, нехай несе. Вона першою відчула, що можна стати. Вода сягала їм по пояс. Лівий берег був мілкий. Але вони ледве встояли, такі були виморені. Тримаючись одне за одного вийшли на розпечений сонцем пісок, і з зненацька у Василя підломилися ноги. І він важко сів, навіть не сів, а впав на пісок. Груди йому ходили швидко і якось поштовхами. Обличчя посіріло. Він стратив усі сили. Тільки тепер Ірина відчула справжній страх. Її теж почав трусити дрож зараз зігрієшся.